da li je meni dozvoljeno, kako u pitanju stoji, da, da li je meni dozvoljeno da zabranjujem svome mužu da oženi drugu ženu ako mi je prije braka obećao da se neće ženiti? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E, nešto što ću istaći, a to je kada se određena stvar E, nametne zajednici od jednog do drugog određena pitanja postu kasnije da mnogi oponašaju stav drugoga i da na takav način uzimaju to kao da je to pravilo. Ono što je ovdje bitno istaći kada je pitanje više ženstvo, da kod nekih krugova je mišljenje koje nema dokaz, znači da žena u braku ima pravo da uslovi mužu kod vjenčanja da nema pravo na drugu suprugu. Znači to vid, vid takvog dogovora nema utemeljenja u šerijetu. Znači ako Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio nešto, nemamo pravo da to zabranjujemo. Ali imaju šartovi koji su obavezni kod više ženstva. I ako se ti šartovi ispune, znači u tom momentu, znači nema pravo niko da to osporava. I zato zbog toga, znači da moramo se bojati Allah subhanahu wa ta'ala, da, da ne bi krivo razumjeli tekstove stvoritelja Subhane po pitanju višeženstva, jer Đerlešenu je dao za pravo pod određenim uslovima višeženstvo i to ono što je dozvoljeno i nema niko pravo, ni, muško, ni muškarac, ni žena da se u tome. A ako neko nije u da bude pravedan, onda Allah subhanahu wa ta'ala posjeća znači, da je dovoljna jedna supruga. Na takav način, znači, onaj ko nije u stanju da bude pravedan prema suprugama i boji se nepravde i greha prema jednoj od njih i da neće zajednica biti na onom nivou koji treba da bude onda nije, znači trebamo izbjeći ali u osnovi više ženstvo je dozvoljeno i nema niko pravo na tu temu da uslovljava nešto